الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar o'tganda sizlar bilan tavhid darsligidan darslik qilayotgan edik ikkita darsni aytib o'tgan bo'ldik muallifni kitobi tavhiddan boshidagi va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun birinchi matndagi keltirgan oyati Ya'ni yakka men o'zimgagina ibodat qilish uchun inson va jin toifasini yaratdim degan Alloh taolaning oyatini tafsirini o'tgan bo'ldik. Undan so'ngra keyingi oyat, ya'ni tog'utlar haqidagi oyatni ham tafsir qilib o'tgan bo'ldik. Shuni tafsir qilayotgandik. Va mana shu tog'utlar haqidagi dars nihoyatda muhim dars bo'lganligi uchun, ya'ni bugungi darsimizda ham tog'utlarga to'xtalamiz va mana bu darsimizda Sheyx Abdul Qodir ibn Abdulazizni bir maqolasidan foydalanamiz. U maqolaning unvoni shunday ediki: jonli tog'utlar jonsiz tog'utlardan ko'ra zarari kattaroq degan mavzuda. Xo'p, bu kishi tog'utlarni ikkiga bo'lyapti. Tog'utlar nima edi? Qisqacha qilib aytganda kullu ma'ubida min dunillah. Allohdan o'zgaga ibodat qilingan hamma narsa tog'ut. Bilingki, mana bu tog'ut ikkiga bo'linadi. Jonli tog'ut, jonsiz tog'ut. Jonli tog'ut deganda biz nima nazar tutamiz? Ana shu Allohdan o'zga ibodat qilinyapti, lekin uni joni bor. Mana kofir boshliqlar, kufrni boshliqlari yoki murtad boshliqlar mana bular ya'ni jonlilar inson tog'utlar mana bularda tirik tog'utlar deymiz endi jonsiz tog'ut deganda biz daraxt va toshni nazarda tutamiz daraxtlar toshlar ya'ni ular ham Allohdan o'ziga ibodat qilinadigan narsalar lekin ular jonsiz tushunarli endi bu yerda muallif urg'u bermoqchi bo'lgan narsa ya'ni bu kishi aytyaptiki jonli tog'utlar jonsiz tog'utlardan ko'ra zarari kattaroq nimaga chunki jonsiz tog'utlar sizni majburlamaydi o'ziga ibodat qilishlikka. Daraxtu tosh o'ziga hech qachon insonni olib kelib azob berolmaydi, ta'dib qila olmaydi. Menga ibodat qilasan, Allohni qo'yib menga duo qilasan, menga shirk keltirasan, mendan bola so'raysan, menga duo qilib iltijo qilasan deb u majburlamaydi u. Qabrlar, daraxtu tosh umuman Allohdan o'ziga ibodat qilingan jonsiz narsalar sizni majburlamaydi. Insonni majbur qila olmaydi. Lekin jonli tog'utlar nima qiladi insonlarni? Majburlaydi. jonli tog'utlar mana bu bugungi kundagi masalan yana ham ochiqroq sarohatdan aytadigan bo'lsak bugungi kunda prezidentlari bugungi kunda zolim podshohlari ana shu tog'utlarni nima qiladi insonlar tarafidan o'ylangan ana shu alloh taoloning hukmidan boshqa hukmlarni Alloh nozil qilgan hukmdan boshqa hukmlarni o'zlari kallalaridan o'ylab topadilar ana shu parlamentlarda o'ylab topib bir qonunlarni ijro qiladilar, o'zlari shirkiy bir qonunlar, vaz'iy bor qonunlar tuzadilar, bir tuzumlar tuzadilar, demokratiyaga o'xshagan va mana bunda insonlar yurishlikka majbur qiladilar. Insonlar yurmasalar, mana bu ularning qonunlarida siz bor hukm so'ramasangiz, ularning qonuni bilan yashamasangiz, sizni azoblaydi. Ha, ular qamaydi, ular har xil bular vahobiylar yoki ekstremistlar degan har xil bir shunaqa bir tamg'alar bilan ular nima qiladilar, ayblovlarni qo'yadilarda qamaydi. Ya'ni o'zlariga ibodat qilishlikka majbur qiladilar. Mana bu tirik tog'otlar. Va tirik tog'otlarning zarari islom ummatiga kattaroq bo'ladi. Tushunali? Tirik tog'otlar zarari katta ekan. Va mana buni voqelikda ko'rib turibmiz. Inson yaxshi tadabbur qiladigan bo'lsa, voqelikda bugungi kunimizda buni ochiq-oydin ko'rib turibmiz. Bu tirik tog'otlarning qanchalik islom ummatiga zarari borligini. Va ulardan yana zararligi, demak, faqatgina qo'rqitish emas, ularda targ'ibot ham bo'ladi. Ya'ni o'zlariga insonlarni qiziqtirmay ibodat qildiradi. Sizlarga undaqa beraman, bunday qilib beraman deb inson sodda bir xalqqa aldadiki, dunyoviy matolar bilan aldadilar, insonlar ularga qiziqib, ularni saylaydilar, ulardan baxt umid qiladilar. Masalan, O'zbekistonning kelajagi buyuk deb umid qiladilar, ana shu o'shalardan umid qiladilar. tushunarli o'shalarni kalalardan o'ylab topgan ana shu vaz'iy qonunlaridan kelajakda baxtini umid qiladilar xullas nima bo'lganda ham insonlarni ko'pini ular ana shunday azoblash yo'li bilanmi qiziqtirish yo'li bilanmi ular adashtiradilar tushunali shu sabablardan demak ularni zararlari katta va endi mana shu yerda shayx abdul qodir ibn abdulaziz urg'u bermoqchiki hamma mana shu tog'utlarga qarshi kurashuvchilar deyapti mujohidlar bo'lsin ulamolar bo'lsin tolib ilmlar bo'lsin, hammasi deyapti, mana shu asosiy e'tiborning kuchini, hadafini ko'proq joli tog'ga qaratish kerak deyapti. Jonsiz tog'ga ham qaratish kerak, lekin mana bu narsa muhimroqligini biz urg'u bermoqchimiz deyapti shayx. Jonli tog'utga ko'proq e'tibor berishimiz kerak deyapti. Chunki deyapti, jonli tog'ut ustidan g'olib bo'lsak, ana keyin biz deyapti jonsizlarni bir kunda yo'q qila olamiz deyapti. Bunga misol Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qiladi, Imom Buxoriyda kitobida keltiriladi mana bu rivoyat payg'ambar islom makkani fath qilib kirgan vaqtlarida 360 ta but osilib turardi makka fathida 360 ta but osilib turardi payg'ambar islom mana shuncha yil da'vat qilgan tavhidga lekin jonli tog'utlar dedi u paytda kuch kuch jonli tog'utlar dedi makkada vlast kimda bo'lsa shu tarafda turar ekanda kuch kofirlarda bo'lganligi uchun butlar turavergan Qachoniki payg'ambar alayhisalom jonli tog'utlarni qatl etib, ular ustidan g'olib bo'lgandan keyin, Makkani fath qilgandan keyin bir kunda tozalab yubordilar. 360 ta but bir kunda sindirildi. Tushunali? Demak, hozir yana sodda usul tushuntirsak, masalan, siz bugun mushriklarning davlati bo'lsa, masalan, O'zbekiston bo'lsa, hozir ollohni o'ziga ibodat qilinayotgan bitta daraxtni kesib yuboradigan bo'lsangiz yana bitta daraxt kesib yuboradi ular. Yo bitta haykalni sindirib yuborsangiz sig'inayotgan yana bitta haykal qo'yib yuboradi ular. Tushunali? Chunki kuch uladida. lekin siz ularni boshliqlarini qatl etib, ularni ustidan g'olib bo'lsangiz, bir kunda tozalaysiz inshaalloh. Allohdan o'zga ibodat qilinayotgan, Allohdan o'zga qurbonlik qilinayotgan, Allohdan o'zga sig'inilayotgan ana shu maqbaralar bo'lsin, daraxtu, toshu, hamma narsasini bir kunda yo'q qila olasiz. Tirik tog'otlar ustidan g'olib bo'lsangiz. Tushunali? Ya'ni bu bilan aytmoqchi Shayx Abdul Qodir aytadiki, yana tushunib qolmanglarki, men jonsiz tog'utlarga e'tibor bermanglar deyotgan yerim yo'q dedi. Men muhimligini aytmoqchiman deyapti. Musulmon kishi jonli jonsiz hammasi kofir bo'ladi. va ummatni jonli jonsiz hammasidan qaytaradi. Jonsizga ham ibodat qilmanglar, jonlisiga ham ikkalasidan ham qaytaradi, lekin bu yerda muhimligini aytmoqchi. Shuning uchun dedim, mujohidlar ham nima? Jonli tog'utlarga ko'proq e'tiborini qaratgan bugungi kunda. Asosiy jangni jonlilarga qaratgan. Jonlilar dusna g'olib bo'lsa, keyin jonsizlarni inshaalloh yo'q qiladi. Tushunali? Ya'ni bu kishi mana bu o'rinda ahli ilmlarga ham, ya'ni ahli sunna va jamoat ya'ni ahli sunnaga oid bo'lgan ulamolarga ham tolib ilmlarga ham o'kishi xitob qilib aytadiki nima bo'ldiki sizlarni qalamlaringlar faqatgina jonsiz tog'itlarga qarab qoldi dedi o'zi tavhidga da'vat qiladigan ahli ilmlar roz. tavhidga shu bori ham dedi, daraxtga sig'inma toshga sig'inma shu haqida gapiradi dedi. nimaga tirik tog'utlar gapirmaydi dedi. nimaga tirik tog'itlarga qarshi qalamlar yozmaydi ularga qarshi gapirmaydi dedi. ularga qarshi gapirish kerak dedi. ya'ni bugungi kunda talabi mana shu Endi tirik tog'utlarni insonlarga tushuntirishligimiz kerak. Tushunali-a? Tirik tog'utlarni qilayotgan jinoyatlarini. Va bilinglarki, ogoh bo'linglarki, mana shu tirik tog'ut bo'lsin, jonli bo'lsin, jonsiz bo'lsin, ikkalasini ham askarlari bo'ladi. Qanday hamki Alloh askarlari bo'lgandaqa. Demak, Alloh subhanahu va taolo ibodat qilinadigan zot, yakka Alloh subhanahu va taolo va haqli, barhaq ma'bud. va endi Alloh subhanahu va taolodan o'zga ibodat qilinayotgan hamma narsa demak jonli jonsiz hammasi tog'ut bo'ldi. Va bilingki, demak Allohning yo'lida Allohgagina ibodat qilish uchun ana shu jang qiladiganlar ham bo'ladi, Allohning askarlari bo'ladi, Allohning lashkarlari bo'ladi Rahmonning. Shu bilan birgalikda endi tog'utlarning ham lashkarlari bo'ladi. Shuningdek, tog'utlarning ham askarlari bo'ladi. Alloh taolo bu haqida aytadiki: "Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah" Iymon keltirganlar Allohga shirk keltirmaganlar, ahli tavhidlar Allohning yo'lida jang qiladilar. Vallazina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut. Endi Allohga kofir bo'lgan kishilar tog'utning yo'lida jang qiladilar. Faqatilu awliya ash-shayton. Shaytonni avliyolarini qatl etinglar. Inna kayda shaytoni kana zaifa. Shaytonni hilasi zaifdir dedi Alloh taolo. Tushunarli, demak ikkala tarafda ham askarlari bo'ladi. Xo'p, endi bugungi kunda mujohidlarga qo'yilayotgan tamg'alardan biri, ya'ni zamonaviy murjiyalar ular nima qo'yapti? Mujohidlarni havorij deyapti. Ular takfiriylar, bular havorijlar deyapti. Xo'p, havorij kim edi? Biz qisqacha shunga to'xtalib o'tib ketsak, shu narsaga. Ya'ni mujohidlar havorijmish. Murjiyalar shu narsani aytib chiqyapti. Havorij masalan bugungi kundagi mana murjiyalar ochiqroq aytib olilishi kerak, sarohat kerak. Masalan o'zbeklarda tavhid.com tauhidcom saytdan boshqaradigan abu muhammad dilmurod deganlari bor murjiyalarni boshliqlaridan berardi, madina munavvarada turadi yana rinard bor mana qozog'istondagi bunga o'xshaganlar mana shu murjiyalar bugungi kunda zamonaviy murjiyalar bularni davosi ana shu masalan qozog'iston prezidenti nursulton Nazarbayev musulmonlarni amiri musulmonlarni amiri karimov o'zbekistonda amiri musulmon saudiyani podshohi u ham musulmon podshoh. biz ularga qarshi chiqayotgan ekanmizmiz biz havorijmiz Biz havar, mujoyila havarij deydi. Nimaga havarij nima degani o'zi? Xo'p, havarij kim? Havarijlar kimlar edi? Havarijlar qarshi chiquvchilar degani. Kimga qarshi chiqqan ular? Ular Ali roziyallohu anhu qarshi chiqishgan. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu davrida havorijlar chiqqan. Ali ibn Abu Talib xalifa bo'lgan. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning kovi va Alloh hukmi bilan hukm qiladigan inson, ya'ni Qur'oni Karim bilan va payg'ambar alayhisolamda hadis shariflar bilan hukm qiladigan xalifa Alloh va rasulini yaxshi ko'radigan Ali roziyallohu anhuga ular qarshi chiqishgan. Ali roziyallohu anhu ular takfir qilishgan, kofir chiqarishgan. Tushunali Ali roziyallohu anhuga qarshi chiqqan insonlar bo'lgan havorijlar. Ya'ni islomiy amirlikka, islomiy xilofatga qarshi chiqqan insonlar, havorijlar, jahannamliklari mana bu havorijlar bo'lgan. Tushunali? Endi biz ularga savol beramiz. Bugungi kunda mujohidlarni havorij etganlarga biz kimga qarshi havorijmiz? qani ali roziyallohu anhu biz xavorij bo'lsak ali qani biz xavorij bo'lib ali karimov bo'lib qoldimi ali ali roziyallohu da manzilatida nursulton nazarboyev bo'lib qoldimi ali roziyallohu anhu manzilatida shular bo'lib qoldi shu kofirlar ajib subhanalloh biz kimning xavorij bo'layapmiz kimga qarshi chiqyapmiz biz agar ular ana shu bularni ana shu ali roziyallohu anhularga tenglashtirayotgan bo'lsa nauzubillah endi agar ularni kofirlarga qarshi chiqayotgan bo'lsa alhamdulillah biz birinchi safda bormiz kofirlarga qarshi biz xavorijmiz kofirlarga qarshi biz xavorijmiz Botil ahliga nisbatan biz xavorijmiz ularga xuruj qilamiz, ularga qarshi chiqamiz. Chunki biz kofirlar ustimizda vali bo'lishiga haqqi yo'q ulardi. Chunki Robbimiz bundan unga rozi emas hech qachon. Tushunali? Ular demak ana shunday xavorij biz ularga aytamizki, Ali roziyallohu anhu, ya'ni bugungi kundagi mana shu mana bu hozirgi ana shu Karimflar kabi musulmonlar shunaqa ta'zi bergan Ali roziyallohu anhu. Ali roziyallohu anhu mana shu bugungi kunda mana bu prezidentlarga o'xshab turib hijoblarda Alloh taolo buyurgan hijoblarni inkor etganmi? Ali roziyallohu anhu bugungi kunda mana bunday demokratik o'sha tuzum bilan boshqarganmi? Ali roziyallohu anhu demokratiyaki, ya'ni demokratiyada erkak erkakka uylansa bo'laveradi, bilasizlar Joiz. Erkak erkakka uylansa bo'ladi. Shunaqa tuzum bilan boshqarganmi? Ajib. Ali roziyallohu anhu mana shu insonlarni yig'ib olib turib, ana shu insonlarni hatto qonni og'irsa hojatxonaga yuradi insonlar o'tirib o'ylanglar shu insonlarni qanaqa qilib boshqarsak bo'ladi inson jamiyatni qanaqa boshqarsak bo'ladi o'ylaninglar deb tashlab qo'yib turib bir cho'roq tuzib turib insonlar kallalarda o'ylab topgan qonunlar bilan qilib qur'onni chekiga surib qo'yib din siyosatidan tashqari deb turib qur'onni chekiga qo'yib qo'yib faqat o'linglar yo'qligini deb turib mana shu faqatgina insonlarni kofirlarni tuzumidan kofirlarni qonunlaridan yevropadan amerikani qonunlaridan olib turib boshqargan bu kishi yoki o'zini davridagi ana shu u paytda rum bo'lgan, fors bo'lgan, fors majusiylar bo'lgan, rumliklar nasoralar bo'lgan. Shularni kitoblardan olib turib boshqarganmi u kishi? o'zini davrida. Ali roziyallohu anhu. U kishi haqiqiy Qur'on kitob sunnat bilan boshqargan edi. Havorijlar u kishiga qarshi chiqishgan. Ular oyatlarni boshqacha sharhlashgan va ularni takfir qilishgan nohaqdan. Ali roziyallohu anhu. Mana bular havorijlar. Mana bunday amir bo'lsa qarshi chiqalar biz ham xorij deymiz. Lekin mana bunday amir qani? Bugungi kunda mana bunday qani? Demak bular demak bular u Ali roziyallohu anhu manzilatida emas, insof kerak, hayhot insof kerak. Ularni Ali roziyallohu anhu ga tenglashtirishgani. Lekin ularni berayotgan tavhid kitoblarini qaranglar. Biz mana ularni tavhid kitobidan darsliklar qilishyapti, usul salasini o'sha murjiyalar qiladi. Ular tavhid kitobi, tavhid o'zi Allohni yakkalashidir. Tavhid kitobidan dastsiz Alloh yagona iloh bo'lib chiqishi kerak edi. Ular tavhididan o'shalar Amirul Mu'minin bo'lib chiqyapti. O'sha tog'utlar Amirul Mo'minin bo'lib chiqyapti. Hatto bu shu darajada ahmoqlik bo'lyaptiki, hatto siz islom karimovga qarab turib, sen Amirul Mo'mininsan desangiz, qamaydi o'zi sizni. O'zi mo'min so'zidan u bezor bo'lsa, mo'minlarni yo'qotamay qiynalayapsiz. O'zbekistonda mo'minlar tugatolmay qiynalyapti, uni siz Amirul Mo'minin deb qo'yasiz. Hatto o'zi hayron qolsa kerak. Men qanday Amirul Mo'mininman dedi, to'g'rimi? Qanday men mo'minlarning amiri bo'lib, neujeli dedi Yo'q deyapti-da, u ham hayronda. Bular yo'q Amirul Mo'minsiz deyapti. Amirsiz deyapti. Ajib subhanalloh. Hatto kofirlarni o'zini ham hayratlantirib yuboryapti murjiyalar. O'shalarni ham hayratlantiryapti-da. Ular o'zlari ham hayron. <clears throat> Ajib subhanalloh. Shuncha endi biz ularga ham aytamizki, u murjiyalarga ham agar xo'p haqiqatan sizlar uchun Amirul Mu'minin bo'lsa ular, bo'lmasa o'sha safiga o'tib jang qilinglar. Sizlar Amirul Mo'minlar butun dunyo olamiy Amirul Mo'minlar amiri Amerikani prezidenti dunyoning ikkiga bo'lgan. Biz bilan yoki irhobiy terroristlar bilan degan. dunyoda ikkiga bo'linglar degan. Sizlarga ana shu o'shalar bilan xulafa, o'shalar bilan ittifoqdosh Amerika bilan. O'shalar safida va va o'z-o'zidan mana dunyoviy olamiy 3-jahon urushi bo'lyapti hozir bugungi kunda islom kufr urushi. Butun dunyo bir bo'lgan, bu yerda mujohidlar bir bo'lgan. Bo'lmasa biz o'shanga o'shinga Renardga o'shaganlarga, o'shinga o'shinga murjiyalarga aytamizki, o'tinglar safilar e'lon qildilar. Mayli biz biz bismillah, biz majburlab bizga kelinglar demaymiz. Biz havorja bot qo'shilmanglar. Sizlar o'sha Amirul Mo'mininglar qo'shilinglar. Shu Nursultoniylarda sen Nursultoniyni, Karimovni, Amirini, amirlari tepadagilar buyuryapti mujohidlar qarshi urushga. Urushgani kelsin. Afg'oniston kelinglar, mayli biz safga emas, ular safga kelinglar. Kelinglar mujohidlar qarshi urushgani kelinglar bo'lmasam. Amirlar buyuryapti urushganga. Havorijat o'ldirish kerak-ku, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurgan-ku. Bularni qaranglarda mana shunday tushunchalari bilan hattoki ularni katta-katta shayxlar fatvo beradiki, mujohidlar o'sha bersa bo'laradi dedi. Mana Misrdagi katta-katta shayxlarga ham fatvo bergan murjiyalar. Mujohidlar o'sha beraveringlar dedi. mujohidlar ushlab topshiraveraylik SMBga deydi. U bo'laveradi deydi. SMB ularga nima bo'ladi? SMB xuddi bir islomiy nima davlatni go'yoki amr ma'ruf bo'limi u. U amr ma'ruf bo'limiga ushlashlik kerak-ku. Ya'ni masalan kimki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganki, kimki nimaga jinoyatchiga, buzg'unchiga boshpana beradigan bo'lsa Alloh taolaning la'nat bo'lsin degan hadis bor. Ya'ni masalan haqqi islomiy davlat bo'lsa, haqqi islomiy davlat bo'lsa, bu kishi masalan bir had ish qilib qo'ydi, hadga yarasha bir jinoyat ishini qildi, zino qilib, toshbon qilishni qochdi. Men bu kishiga javob bersam, men ma'lum bo'laman. Tushunalingmi? Men bu kishini ushlab amr ma'rufga bor topshirishim kerak. Bu kishini ana shu topshiraman. Mahkamaga bor topshirishim kerak, chunki islomiy davlat bu. Buni aldab bo'lmaydi, tushunalingmi? Buni topshirishim kerak, u to'g'ri. Lekin qarang, o'sha islomiy davlat bugun. Ular xuddi shu narsani bugungi kunga SMB'larga ishlatyapti. mana Renard aytayapti kmbda ya'ni o'sha smbda ishlasa bo'ladimi qozog'istonda desa qanday bu mumkin emas deyapti bo'ladi deyapti bo'ladi deyapti shu murjiyalarni ko'rganmiz hatto shu smbni gapirsangiz g'iybat deydi karimni gapirsangiz g'iybat deydi gapirmanglar deydi g'iybat deydi lekin mujohidda har qancha yomonlasa yomonlaveradi har qancha yomonlasa yomonlaveradi Kecha kunduz ham g'iybat qilaveradi u bo'laveradi deydi uni ho'p mana shu o'rinda biz demak butun ya'ni o'z ahli sunna birodarlarga ham da'vat qilamizki, demak Allohning yo'lida demak ana shu jang qiladiganlar bor, demak kufr tog'ut yo'lida jang qiladiganlar bo'ladimi? Ya'ni payg'ambar alayhisalom mushriklar qarshi tilinglar bilan, joninglar bilan, moninglar bilan jihad qilinglar degan. Deb shuning uchun biz hammani hamkorlikka chaqirib qolamiz. Shu Allohning yo'lidagi bugungi kundagi jihadga olamiy kurashga hamma o'zining hissasini qo'shsin. tili bilan ham, joni bilan ham, moli bilan ham. Ilmlilar ilmi bilan yordam bersin. Faqatgina mujohidlarning vazifasi emas bu, faqat kofirga qarshi jang qilish va tili bilan ham, joni moli bilan. Bu hamma musulmonlarning vazifasi. Shuning uchun talib ilm, ahli ilm birodarlardan ham, birodarlarga ham eslatib qolamizki, o'zlarining vajibatlarini unutmasinlar. Yana shu kofirlarga qarshi tog'utlarni basharani otsinlar, kitoblarni yozsinlar, shunda kitoblarni tarjima qilsinlar, aqida kitoblarini, tavhid kitoblarini, muhim muhimlarini tarjima qilsinlar. ya'ni ummatga yetkizsinlar. Va mana bunday murjiyalarni, tog'utlarni difo qilayotganlarni ham basharalarni otsinlar. Buni ko'p ahli sunna birodarlar biladi buni. Biladilar, lekin indashmayapti-da shu narsani aytishlik kerak. Aytish paytlari keldi. Bo'lmasam juda ko'p ummatni bular adashtirishib yuboryapti. Tushunali? Butun nima bilan mana shu tog'utlarga qarshi kurashdik bu biz zimmamizda vojibotimiz. Faman yakfur bit tog'ut va yu'min billah faqad istamsaka bil urvatil wuthqa. Kimki tog'utga kofir bo'lsa, va Allohga iymon keltirsa, u uzilmas arqonni ushlabdi, deyapti Alloh taolo. U uzilmas arqonni ushlabdi. Tushunali? va biz mana shu alhamdulillahki, mana bugungi kunda siz bilan biz olamiy jihatda turgan insonlarmiz. Mana bu kofirlarga qarshi, tog'otlarga qarshi urushayotgan odamlarimiz. Bo'lib ham xususan mana tog'otlarni, tri tog'otlarga qarshi jang qilayotgan insonlarimiz, birodarlar. Demak, mana shu alhamdulillah Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin, Alloh taolo o'zini askarlardan qilib qo'yganiga. Alloh subhanahu va taolodan mana bu yo'lda sabot bilan turgishlikni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.